U ovom serijalu družimo se sa Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom. Družimo se s govorom, riječima našeg uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I zasigurno to je najpreći govor za svakog vjernika i svaku vjernicu. To je govor o kojem bi najčešće trebali razmišljati, kojeg bi najčešće trebali učiti, citirati, izučavati, proučavati vjernici, jer zasigurno nijedan drugi govor, ničiji govor nije sličan Allahom subhanahu wa ta'ala govoru. Allahov govor je najistinitiji govor. Allahov govor je najberičetniji govor. Allahov govor jedino upućuje na pravi put. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj govor objavio je radi nas, objavio je nama, kako bismo se mi povodili za njim, izučavali ga, proučavali i svoj život uskladili po njim. U njemu, u Kur'anu je naš ponos naša slava. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Mi smo vam zaista objavili knjigu u kojoj je vaša slava, u kojoj je vaš ponos, pa zar nećete biti razumni, zar se nećete opametiti i pristupiti toj knjizi. Upravo zbog toga u ovom našem serijalu i družimo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. Saznajemo što nam to naš uzvišeni gospodar naređuje, zabranjuje, preporučuje, lijepim čini i što nam to uzvišeni Allah pokuđenim čini. O čemu to Allah subhanahu wa ta'ala govori u svojoj plemenitoj knjizi od prethodnih naroda, od onoga što će se desiti u našoj bližoj ili daljoj budućnosti, šta će se desiti nakon što nastupi drugi svijet, sudnji dan. U našoj prošloj emisiji otpočeli smo s komentarom sure El-Leil. Sura El-Leil je 92. kuranska sura po redoslijedu Kur'ana. Po redoslijedu Kur'ana, kuranski sura od sure El-Fatiha do sure En-Nas, 92. sura je sura El-Leil. Sura El-Leil je mekanska sura, svi komentatori Kur'ana se slažu s tim sastoji se iz 21 ajeta, 21 rečenice. U tih 21 rečenice, dakle u tolikom broju ajeta, nalazi se 71 riječ, a u tih 71 riječi nalazi se 310 harfova. Dakle, sastoji se iz 21 rečenicu, 71 riječi, 310 harfova, odnosno ko prouči ovu suru, suru El-Leil, iskreno, radi Allaha, očekujući nagradu od Allaha, razmišljajući o ovoj Kur'anskoj suri, ako Bog da kod Allaha ima najmanje 3100 sevapa, dobrih dijela, kao što je to obećao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mi smo u našoj protekloj emisiji odpočeli i spomenuli od prilike četiri ajeta ove sure. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je s bismillom odvojio ovu suru El-Leil od prethodne sure, sure Ešems, kaže وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى Allah se zaklinje pa kaže tako mi noći kada se spusti i sve prekrije. Svojom tamom sve prekrije. Dakle, kada nastupi mrkla noć. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ I tako mi dana kada se pojavi, kada nastupi, kada prostre svoju svjetlost. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى I tako mi onoga koji stvara muško i žensko ili tako mi stvaranja muška i ženska. Allah subhanahu wa ta'ala spominje se i zaklinje se Allah subhanahu wa ta'ala sa ovim zakletvama. Spominje svoje stvaranje noći i svoje stvaranje dana. Šta noć sa sobom nosi, šta dan sa sobom rađa, s čim se pojavljuje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje stvaranje muška i ženska. On, Allah subhanahu wa ta'ala, je taj koji je sve stvorio i sve što je stvorio, stvorio je u paru. Spominje, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ova tri ajeta ogromne zakletve. Nešto posebno. Zašto se to Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje sa ovim posebnim svojim stvorenjima? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inne sa'jakum lešetta doista je vaš trud različit. Doista su vaša dijela koja činite različita dijela. Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se suprotnostima. Zaklinje se sa noći i sa danju. Zaklinje se sa stvaranjem muška i ženska. Zaklinje se s tim suprotnostima za šta? Za različit, suprotan trud ljudi, zalaganje i različita djela na dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi da među nama postoji razlika. Odnosno, da postoje dobri i loši. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u narednim ajetima pojašnjava. Pojašnjava te razlike. Pojašnjava dobre i loše. Šta rade dobri, u šta vjeruju kako se ponašaju i šta ih čeka. A kakvi su to loši? Kakva oni dijela čine? Vjeruju li ili ne vjeruju i šta njih čeka? Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga, nakon što je rekao in sa'yakum lashatta, zasigurno vaš trud je različit, zasigurno vaša dijela na dunjalu koja činite su različita, počeo je s Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى Što se tiče onoga koji daje, koji udjeljuje svoj imetak, prije svega obavezu, ispunjava svoju u imetku, odnosno ako ima mnogo imetka, taj imetak pregodini, ima mnogo, dosegne određenu granicu, izdvaja zekat. Mimo zekata udjeljuje sadaku milostinju. Pomaže potrebnima, nemoćnima, slabima, jetinima, siročadima, siromasima. Drage volje drage duše, ne želeći da ga neko pohvali, ne želeći da ga neko fotografiše, uslika i tamo da se o njemu govori. Fa فَأَمَّا مَنْ اَعْطَ وَتَّقَا Što se tiče onoga koji udjeljuje svoga imetka, وَتَّقَا i boji se Allaha. To što radi, radi radi Allaha. Strah ga je Allaha subhanahu wa ta'ala sutra će biti pitan je li izdvajao svoj zekat. Sutra će biti pitan kako se obhodio prema tom jetimu. Je li sa vrata odbio tog siromaha? Mogao je, ako ništa drugo da mu kaže lijepu riječ. Ako nije mogao da mu udijeli trenutno. Fa emma men a'ta wa taqao što se tiče onoga koji udjeljuje i koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu, u svakoj situaciji, a pogotovo kada su u pitanju prava tih slabašnih stvorenja, potrebnih pomoći. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا i koji vjeruje, smatra istinitim dobro koje se obećava, smatra da će ga Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi za bogobojaznost, za strah od, od njega, za činjenje dobrih i ostavljanje loših dijela, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi za pomaganje siromaha, za pomaganje jetima, za pomaganje udovica i drugih nemoćnih. Fesanu jesiruhu lil yusra mi ćemo takvome zasigurno i olakšati put do dobra. Do tog dobra na dunjaluku da pomaže druge, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako i mi ćemo mu olakšati put do ahiretskog dobra, odnosno dženneta, kako je to Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i protumačio. Što se tiče onoga koji udjeljuje svoj imetak potrebnima, i boji se Allaha subhanahu wa ta'ala, ne želi hvalu, ne želi da se o njemu priča, ne želi time ugled položaj kod ljudi, već želi ugled položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što vjeruje. Allah je obećao da je on sa bogobojaznima. Allah je obećao da on voli dobročinitelje i on vjeruje. I zbog toga se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i pomaže potrebni. Fesenu jesiruhu li li usra mi ćemo njemu olakšati put do dobra, do dženneta. Komentatori Kur'ana razilaze se na koga se odnose ove riječi prvenstveno, odnosno ko je bio povod objave ovih kur'anskih ajeta. Pa dobar dio komentatora, velika većina, kažu da se ove riječi Allaha Đallavala odnose na plemenitog ashaba Ebu Bekra, radi Allahu an, najboljeg ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer on, Ebu Bekr, radi Allahu ta'ala, nije u Mekki kupio mnoge robove, mnoge ljude, a zatim ih oslobodio. Kupovao bi, imao je imetka, kupovao bi robove, a zatim oslobađao. Puštao ih na slobodu. Brojni, Bilala radi Allahu ta'ala, je kupio i dao mnogo za njega. I drugi, slabašni, siromahe, koji su bili robovi, nad kojima su se Mekellije, stanovnici Mekke, Kurejše i drugi iživljavali, patili ih, mučili. Ebu Bekar radijallahu talan bih ih kupovao, a zatim puštao, oslobađao. Drugi komentatori kažu, nekolicina njih, da se ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala prvenstveno odnose, odnosno da je povod ovih riječi bio ashab po imenu Ebu Dahda, koji je od jednog tvrdice, škrca, kupio jednu palmu i podario siromahu koji je stanovao uz imanje tog tvrdice, tog škrca. Nije želio da mu pokloni tu palmu, taj tvrdica, taj škrtac, nije želio ovom siromahu da pokloni tu palmu. Šta, o čemu je riječ? Spomnije se u tefsirima, taj siromah da je imao mnogo djece. Oskudno je živio. Palma se nalazila na međi ili blizu međe tog siromaha. Bila je od ovog tvrdice pa kada bi rodila palma, sazrla, došlo vrijeme berbe, palme bi padale te zrele u dvorište siromaha. Njegova djeca bi odlazila i brala te datule iz želje da jedu. Bili su gladni. Međutim, ovaj preko ograde, kada bi ih vidio, odlazio bi i uzimao te datule od njih. Čak, subhanallah, spominje se da bi im vadio iz usta datulu koju bi stavili u usta da pojedu, da bi im vadio iz usta. Pa je to teško padalo njihovom babi, siromahu. Otišao, požalio se Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, zamolio ga, ima li kakvo rješenje da se u dobrovolji taj komšija, da mu dadne tu palmu i slično, Pa je poslanik Alehi Salopsan pozvao tog tvrdicu, tražio od njega da pokloni nije htio. Obećao mu Allahov poslanik alaihi salacom u džennetu palmu, za tu palmu ako pokloni siromahu, nije htio. Da mu proda, nije htio. Tražio je mnogo. Zatim je došao Ebu Dahda, radijallahu Allahu talan koji je imao palmovnik u Medini, najbolji palmovnik u Medini. I on je ponudio ovom škrcu, ovo, ovoj tvrdici, da mu dadne palmovnik za tu palmu. Za tu jednu palmu, što je ovaj prihvatio. Kako? Da ne bi dao jednu palmu za cijeli palmovnik. Razilaze se koliko je bilo palmi u tom palmovniku kod Ebu Dahda. Uglavnom, Ebu Dahda je kupio tu palmu, a zatim poklonio ovome siromahu i njegovoj, njegovoj djeci kažu komentatori da je povodom njega objavljena, objavljeni ovi ajeti iz sure El-Leil. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala završava govor o bogobojaznim, o vjednicima, spominje loše, spominje nevjednike. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا A što se tiče onoga وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ Što se tiče onoga koji je škrtari, koji ne izdvaja zekat iz svoga imetka, niti mimo zekata želi da pomogne siromahe, potrebne, nevoljnike, slabašne, ostavljena i smatra se neovisnim, smatra da nikada neće izgubiti taj imetak. Da je on taj imetak stekao svojim rukama, a ne da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao taj imetak. Zašto da on hrani, pomaže siromahe, nemoćne, kada oni mogu sebi zaraditi kako je i on zaradio? Tako smatra. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغَنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu pojašnjava zbog čega još ne želi taj da pomaže siromahe. I zašto se oholi, zašto se uzdiže. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا i poriče, negira dobro, odnosno džennet, negira nagradu za pomaganje drugih, nagradu za vjerovanje, ne vjeruje u sudnji dan, ne vjeruje u proživljenje, ne vjeruje u nagradu za dobro dobrim i za loše lošim. Šta će biti s takvim? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fesenu jesiruhu lil usra. Mi ćemo učiniti njemu olakšati put zla. Odnosno, ostavit ćemo ga na stramputici. Ostavit ćemo ga na stramputici. Odabrao je to škrtari, oholi se na tim siromasima, oholi se nad Allahom subhanahu tela, kaže ja sam ovo zaradio sa svojih deset prstiju, ne vjeruje u nagradu Allaha subhanahu tela, Allah će ga ostaviti na stramputici. Nakon toga, Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio, prije svega zakleo se da su ljudi različiti na dunjalku i da rade različita djela. I spomenuo primjere onih koji vjeruju, koji se boja Allaha subhanahu wa ta'ala, koji pomažu druge, koji vjeruju u nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, vjeruju u drugi svijet, da će im Allah olakšati do kraja života da budu takvi i oni koji ne vjeruju u drugi svijet, pa se ne boje Allaha, već se uzdižu nad Allahom, uzdižu se nad siromasima, nemoćnima i potrebnima, ne pomažu ih, Allah će takve ostaviti na stran putici. Nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio ovo, kaže uzvišeni Allah, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ Takvom, ovom lošem, koji se oholi, uzdiže, ne pomaže druge, želi da što više ima imetka kod sebe, neće mu taj imetak u kojem škrtari, kojim neće da pomaže druge, kojeg neće da udjeljuje, neće mu taj imetak ništa koristiti sutra kada se vrati Allahu subhanahu ta'ala vjerovao on ili ne vjerovao u drugi svijet, on postoji. To je Allah davno odredio On će biti vraćan Allahu subhanahu wa ta'ala. Teško li se onome koji na takav način provede svoj život na dunjaluku, na ahiretu, nema nikakvog dobra kojim se može nadati. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا Njegov imetak mu ništa neće koristiti kada se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže uzvišeni inna alejna lel huda wa inna lana lel akhirata wal ula. Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoju dobrotu, govori o svojoj dobroti, o svojoj milosti, pa kaže doista nama, Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, sebe persira, govori o svojoj veličini, kada? Kada spominje da je on sebi iz dobrote i svoje dobrote i svoje blagodati prema nama, ljudima, stavio u obavezu da nam pojasni pravi put. Inna alejna lal huda. Doista, na nama je obaveza da pojasnimo pravi put. Allahu akbar. Kolika je samo Allahova milost prema nama, kada je On stavio sebi u obavezu i svoje dobrote i blagodati i milosti prema nama da pojasni pravi put. Kada to nije ostavio ovome ili onome da on pojašnja, vidimo danas. Vidimo dobro danas koliko ima razilaženja među muslimanima. Svaki od njih tvrdi da je on na pravom putu. Kaže Dželovala, inna alejna lel huda. Doista na nama je obaveza da pojasnimo pravi put, koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa inna lana lal ahirata wal ula. I doista samo nama pripada i ahiret i dunjaluk. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on vlasnik i dunjaluka i ahireta. Zato Allahu robe ono što ti treba i na dunjaluku i na ahiretu. A prije svega ti treba uputa. Traži je kod Allaha i traži je od Allaha. Inna alejna lel huda. Doista nama pripada pravo, obaveza da pojasnimo pravi put i nama pripada i dunjaluk i ahiret. Nakon toga uzvišeni Allah kaže upozoravajući sve nas فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا Zato vas ja, zato vas ja, upozoravam razbuktalom vatrom, nama pripada i dunjaluku i ahiret, odnosno i dok ste na dunjaluku, ja nad vama bdim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i vratit ćete se također meni na ahiret. Postoji drugi svijet, sigurno, vjerovao ili ne vjeruju u njega, on postoji. Bićemo svi vraćeni Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta se nalazi na tom drugom svijetu, budući da Allah subhanahu wa ta'ala malo prije govorio o škrtici o nevjerniku kaže fa anzartukum naran talawa ja vas upozoravam razbuktalom vatrom la yaslaha illa al ashqa razbuktalom džehennemskom vatrom koja je jača od ove dunjalučke za 69-70 puta. U nju će ući, u njoj će boraviti. Ko je zaslužan je? La jaslaha illa l-ešqa. U nju neće ući osim nesretnik. I doista onaj koji uđe u džehennem i bude osuđen na vječni boravak u džehennemu je najveći nesretnik. Kaže uzvišeni Allahu wa rahmeti vasijat kulle še. Moja milost sve obuhvata. Na drugom mjestu Allahova milost pretekla je njegovu srđbu. Spomnije se u hadisima da kod Allaha postoji stotinu milosti. Samo jednu od tih stotinu milosti spustio je na dunjalu. 99 ostavio za ahiret. Allah prema nama je milostiviji od naših roditelja. Kod Allaha se nalazi džennet koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. I onaj koji ne uđe u takav džennet, I onaj koga ne obuhvati tolika Allahova milost, već uđe u džahennem i vječno boravi u njemu, ta je doista pravi nesretnik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, la yaslaha illa l'eshqa. U nju džahennemsku vatru neće ući osim nesretnik. Ko je nesretnik? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi kezzebe wa tawalla. Onaj koji je poricao, onaj koji je negirao i onaj koji se okretao od pokornosti Allahu, onaj koji se okretao od namaza, onaj koji se okretao od Kur'ana, onaj koji se okretao od iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, on će ući u džahennem. Allahova milost je neizmjerno velika, ali Allah subhanahu wa ta'ala žestoko i kažnjava. Allah je stvorio džennet i Allah je stvorio džehennem. Kao što smo na Dunjaluku različiti, evo vidimo, radimo različita djela, isto tako Allah je pravedan, nema nikoga pravednijeg od Allaha. Zar da onaj koji svoj život provede u dobru, ne bude nagrađen dobrim i zar da, zar da onaj koji svoj život provede u lošem ne bude kažnjen ili nagrađen lošim Allahu subhanahu wa ta'ala pravda kako budeš radio, tako ćeš i biti nagrađen. Ono što posiješ, to ćeš i požnjeti kako uzajmiš, tako će ti se i vratiti. Zatim kaže وَسَيُجَنَّبُ هَلْ اَتْقَى A neće biti sačuvan, neće ući u džahnemsku vatru etqa, bogobojazni onaj koji se bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, činio što mu je Allah naređivao, ostavljao se onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranjivao, bojao se također prava drugih kod njega, pa ispunjavao njihova prava kod njega, odnosno svoje obaveze, obaveze prema njima, kako još Alladhi yu'ti malahu yatazakka onaj koji je udjeljivao svoj imetak da bi očistio svoju dušu U hadisu se kaže o sadakatu burhan i sadaka milostinja je jasan dokaz. Jasan dokaz tvoga imana. Jasan dokaz tvoje želje da želiš drugima ono što želiš i sebi. Alladhi yu'ti malahu yatazakka onaj koji je udjeljivao svoj imetak da bi se očistio da bi se očistio od grijeha jer vjernik nikada nije siguran od grijeha, siguran od grijeha, jeste licemir, jeste nevjernik, onaj koji više i ne broji grijehe, onaj koji se i ne osvrće na grijehe. Grijesi su postali sastavni dio njegovog života. Što se tiče vjernika, on se boji, on strahuje od svakog grijeha, makako on sitan bio. Jer kako kažu naši prethodnici, ne gledaj u veličinu grijeha kojeg počiniš, je on mali ili veliki, već gledaj u veličinu onoga prema kome griješiš. Gledaju veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Alladhi yu'ti malahu yatazakka onaj koji udjeljuje svoj imetak da bi se očistio od grijeha wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza i on zato što pomaže svojim imetkom što udjeljuje svoj imetak potrebnima on od njih ne očekuje nikakvu nagradu وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَ Ne očekuje da bude nagrađen bilo čime od onih koje on pomaže. Niti hvalu. Čak, kako kaže šehol Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, niti dovom. Ne očekuje je ni dovu da prouče za njega. Spominje se, dakle, kod komentatora koji kažu da ova sura govori o Ebu Bekru radijallahu talan, spominje se da je babo prigovorio Ebu Bekru kada je vidio koga to kupuje od robova, zatim pušta, da uglavnom kupuje slabašne robove, sićušne. Pa je rekao kada bi barem kupio jake, snažne, da ti poslije mogu služiti, raditi, pa kaže ne oče, ja ne želim za svoje oslobađanje njih neku protu uslugu od njih. Ja to radim samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, nakon što je rekao on ali ahadin indahu min ni'metin tuđza illa btiga wajhi rabbik illa btiga wajhi rabbih ala. Osim da zadobije zadovoljstvo svoga gospodara, svevišnje gospodara. Pa kaže, ja to ne činim da bi posle uživao nekakvu uslugu od njih, da bi oni mene služili. Ne, već ja to činim samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ille btiga vajhi rabbihil ala. Tražim samo sa ovim svojim dijelima, molim Allaha da ih primi i da ona budu razlog sutra da gledam u lice svoga svevišnjeg gospodara. Vole seufe jardo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na kraju ove sure, u zadnjem ajetu, i zasigurno će on biti zadovoljan. Zbog toga što na ovakav način postupa, boji se Allaha subhanahu wa ta'ala posebno, zatim boji se tuđih prava kod njega, pogotovo siromaha, pomaže ih radi Allaha, Ukoliko mu nešto i učini, on odmah žuri da im to vrati, jer ne želi ništa od njih, želi samo o, kod svoga gospodara sutra na drugome svijetu zadovoljan život. Zato Allah dželle i kaže: "Wala saufa yarda." Ova sura El-Lejl obiluje porukama i poukama, ali glavne poruke jesu da se trebamo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, da trebamo biti od koristi naročito potrebnima, nemoćnima, siromasima, jetimima, i njima sličnima, da trebamo udjeljivati svoj imetak koliko možemo, ali iskreno samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, makar to bilo i malo, ali iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne očekujući nagradu ni od koga drugog, već samo od njega uzvišenog. Onaj koji bude radio dobro, može se i nadati dobro. Onaj koji bude radio zlo, neka ne kori nikog drugog do sebe i neka ne očekuje ništa drugo do zlo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj Allahov govor, ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas.